raller, Men de unga de sitter ej på stolarna, nej på kjolarna Svänger flickorna så glatt fastän pojkarna de är lite blyga de Så att flickorna blir så full i skratt Spelmännen filar på fiolerna, och li fioliolej Ut i backen blommar blå violerna, lej. Se nu dansar bruden, hon är rosig om kinden och glad Det är bröllop, dansen går till ljusan dag Fallerallera Både gubbar och gummor kommer knallande och går trallande som i unga glada dagar Men se pojkarna drar iväg med jäntorna och i gläntorna går de par om par Spelemännen fyra glittrar på fiolerna Fioli och lej Ut i backen blommar blå violerna Fioli och lej Och man dansar kronan utav bruden För så ska det vara På ett riktigt på kjolarna svänger flickorna så glatt Fastän pojkarna de är lite blyga de Så att flickorna blir så full i skratt Spelmännen filar på fiolerna fioli, dugas och bänkar man sig och filar på fiolerna fioli, Fioliolej Ifrån byarna har man kommit köra Fioliolej Ut i backen blommar Männen filar på fiolerna, fioli och lej Ut i backen blommar blå violerna, violi och lej Se nu kommer bruden, hon är rosig om kinden och glad Det är sommar, det är bröllop just idag, faller alla rad Ifrån byarna har man kommit körande och så rörande tycker gummorna det är Och vid dörren där står de alla krusande För idag vill ju alla vara med Spelmännen filar på fiolerna fi li Fioliolej Ut i backen blommar blå violerna fi-o-li-o-lej sedan man har frugat och man bugat så bänkar man sig på ett sånt kalas att hit man saknar ej, faller aller Men de unga de sitter ej på stolarna, nej på kjolarna Svänger flickorna så glatt fastän pojkarna de är lite blyga de Så att flickorna blir så full i skratt Elmännen filar på fiolerna, fioli och lej. Ut i backen blommar blå violerna, violi och lej. Se nu dansar bruden, hon är rosig om kinden och glad. Det är bröllop, dansen går till ljusan dag. Allra, allra, Både gubbar och gummor kommer knallande och går trallande som i unga glada dagar Men se pojkarna drar iväg med jäntorna och i gläntorna går de par om par Spelemännen filar på fjol kärrorna fioliolej Ut i backen blommar blå violerna fioliolej Och man dansar kronan utav bruden För så ska det vara På ett riktigt bröllop som det är idag Fallerallera Good afternoon.